السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala tulikuwa tumesimama katika hadithi nambari 27 katika hiki kitabu al-arba'una an-nawawiyya na sasa hivi tunaingia katika hadithi nambari ishirini na nane naam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني والعشرون عن أبي نجيه من العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها القلوب فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبش فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومخلفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح طيب الحديث الثامن والعشرون حديث نمبر 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال كتوكوا أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه ومسيما وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة alituaidhi صلى الله عليه وسلم mawaidha yenye kufika mawaidha yaliyofika wajilat minha alqulub yaliogopa ziliogopa kutokana hayo mawaidha nyoyo wajilat minha alqulub ziliogopa kutokana na hayo mawaidha nyoyo wadharafat minha aluyun na yalitoa kutokana hayo mawaidha machozi mani yakitoa macho machozi kutokana na haya mawaidha wadharafat minha aluyun na macho yalitoa machozi kutokana hayo mawaidha faqulna tukasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah kaannaha mau'idatu muwaddi'in kana kwamba hayo mawaidha ni mawaidha ya kuaga mawaidha ya kuaga mawaidha ya mwenye kuaga faausina basi tupe usia kaannaha na kwamba hayo mawaidha mawaidha muwaddi'in ni mawaidha ya mwenye kuaga faausina tuusie qala asema mtume sallallahu alayhi wasallama usikum bitaqwallahi azza wa jalla na kuusieni takwa ya Allah azza wa jalla na kuhusieni kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa wata'ata na na kuhusieni kuwa wasikivu na wenye kutii kwa viongozi wenu wa in ta'ammara alaykum 'abdun hata kama atakuwa kiongozi kwenu mtumwa wa in ta'ammara alaykum 'abdun hata kama akiwa kiongozi kwenu mtumwa فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا na hakika yule atakayeishi miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi yule ambaye maisha yake yatakuwa marefu ataona ikhtilafu nyingi فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين basi ni juu yenu kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu walio sawa adhu alaiha binawajidhi shikamaneni na hizo sunna kwa menu ya magego menu ya pembeni wa iyyakum wa muhdathati al-umur na jiepusheni na mambo ya uzushi jiepusheni gaeni nayo mbali mambo ya bid'a fa inna kulla bid'atin dalala kwa sababu hakika ya kila bid'a ni upotee rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih طيب عن ابي نجيه الارباب بن ساري kutoka abu najih الارباب بن ساريه رضي الله تعالى عنه أنه قال وعظنا رسول الله وعظنا الوعظ التذكير التذكير بما يلين القلوب التذكير بما يلين القلوب التذكير بما يلين القلوب سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا التذكير بما يلين القلوب سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا الوعد التذكير ukumbusho atadhkir ukumbusho kukumbusha bima yalinu alqulub kwa kile ambacho nyoyo zinalainika bima yalinu alqulub kwa kile ambacho nyoyo zinakuwa laini sawaun kana al-mau'idha targhiban au tarhiban sawa sawa imekuwa hayo maudha mawaidha ni yenye kuvuta yani watu waona mapenzi ya kufanya kitu au tarhiban au ya kutisha mawaidha yanaweza yakawa ya kumpendezesha mtu kitu au ya kumtisha mtu kitu kumpendezesha kama vile uh, kuelezea habari za za za za, za pepo na yale mambo mazuri ambayo mtu anayoyapata pale anapokuwa anafanya hayo mambo watarhiban na mawaidha ya kutisha wakawa wanazungumzia mambo ya moto kwamba mtu mwenye kufanya kadha ni motoni bali wengine hata kama uh, si kitu cha kumbakisha mtu motoni milele lakini anaweza akazungumza akaonyesha hali ya mtu kubaki motoni milele kwa hiyo kuna baadhi ya watu hao wanazungumzia habari eh, hizi za mawaidha wakavuka mipaka bali kuna watu mawaidha yao wao ni vichekesho tu yani ukimsikiliza mwanzo mwisho ni vichekesho tu anachekesha watu bali kuna baadhi ya watu wengine wao wanavyokuwa wanazungumza wanaleta visa tu ya kweli na uongo bali mwingine mpaka anaweza kuleta habari za sungura na fisi kwenye mauidha na mfano wake basi tu ni muhimu aonekana yeye kazungumza aonekana alqassasul kwa hiyo sisi tunazungumzia mawaidha ambayo yanakuwa katika hali ya tarhib hali ya kupendezesha watu wa tarhiba na kuwatisha watu lakini haya yote yakiwa yamethibiti katika Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu Qur'an yenyewe nayo imekaa katika sura ya targhib na tarhib mara ikizungumzia moto wakati kuja kuzungumzia pepo kizungumzia pepo na kuja kuzungumzia moto wa hakadha kwa hiyo hiyo ndo alwaad kwa hiyo anasema waadhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan baligha mau'izatan baligha yani balagat ilaina wa atharat fi qulubina yani balagat ilaina wa atharat fi qulubina yani balagat ilaina mawaidha ambayo yalitufikia kwetu wa atharati fi qulubina na ikaathiri katika nyoyo zetu kutokana vile ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa amezungumza siku hiyo anasema wajlat minha alqulub wajlat minha alqulub ay khafat minha alqulub ay khafat minha alqulub mawaidha ambayo nyoyo ziliogopa khafat minha alqulub mawaidha ambayo nyoyo ziliogopa zilijaa hofu kutokana vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa ametoa hayo mawaidha wadharafat minha aluyun na machozi yalitoa macho kutokana na hayo mawaidha maana dharafat ad-dumu wa huwa kinaya 'an al-buka dharafat ad-dumu wa huwa kinaya 'an al-buka dharafat lo adomo macho yali macho yalitoa machozi machozi yalitiririka wa huwa kinaya anil buka na haya maneno ni kinaya cha kulia ikiwa na maana maswaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama hiyo siku walilia kutokana mawaidha ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa ameyatoa fakulna tukasema sisi ya rasulullah ewe mtume wa Allah kaannaha mau'idhatu muwaddi'in kana kwamba hayo mawaidha ni mawaidha ya mwenye kuaga faausina tupe usia maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallama walikuwa wapenda khairi walikuwa wanapenda mambo ya khairi walipoona mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza katika hiyo hali wakataka usia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam qala mtume alayhi salatu wassalam akasema usikum bitaqwa Allah azza wa jalla na kuhusieni kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ma attaqwa taqwa ni kitu gani attaqwa ta'atullah biimtithali amrihi taqwa ya Allah ni ta'atullah biimtithali amrihi wajtinabi nahyihi taatullah bimtithali amrihi واجتناب نهيه على علم وبصيرة طاعة الله كمتي الله بامتثال أمره وكتكليز أمر ذاك بامتثال أمره وكتكليز أمر ذاك واجتناب نهيه نكجيبوش لما قتزو ياك واجتناب نهيه na kujiepusha na makatazo yake ala ilmin wa basira juu ya elimu na uoni ala ilmin wa basira juu ya elimu na uoni yani kwa elimu na uoni hii ikiwa na maana kwamba mtu hawezi kufikia uh, takwa ya uhakika kama hana elimu wala hana uoni katika dini na mtu hawezi kufikia hatua ya kuwa ni mwenye hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala kama hana elimu kadhalika kama hana basira na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani inma yakhsha Allah min ibadihi ulama hakika wanayemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwogopa si wengine isipokuwa wale watu wenye elimu kwa nini kwa sababu wao ndio wanayejua pale wanapokosea namna ya kutubia kwa wao subhanahu wa ta'ala na wao ndio wanaifanya ibada kiusahihi kwa sababu elimu ile wanayo ama watu ambao wa kawaida tu hasa wale ambao wao wanashikamana na habari za swala tu baada ya hapo wao hawana jambo la ziada hawakumbuki elimu wala hawakai na kusikiliza hao hawezi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kweli kumwogopa mfano zungumzia habari za biashara wapi wewe utafikia hata ya kuwa na takwa kwenye biashara kama elimu ya biashara hauna unaweza ukawa na tasarufati za watu wajinga wale watu ambao wao hawajui namna ya kutaamali katika biashara zao kwa hiyo kwa sababu wewe kufikia daraja lile la kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kiukweli wala katika mambo ya kukopeshana wala katika mambo ya kuwekeana rehani haya mambo watu watafanya kienyeji zipo tafikia hatua ya kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala hii kio na maana kwamba takwa si swala mtu kuingia msikitini na kuswali peke yake na kuswali ni katika takwa ni katika vitu vya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala lakini je katika vitu vingine mtu anapokuwa lima huko kwenye mambo ya mipaka na mfano wake mtu asikiaje takwa kwa hiyo takwa ni mtu kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana makatazo yake kwa elimu na uoni katika dini si kitu ambacho mtu atakuwa anajipamba tu sasa madhara yake mtu mjinga yeye anapokuwa anaona mtu huenda anayefanya fanya ibada kafanya kosa fulani yeye mwenyewe haswali kama ni mwanamke inawezekana hajistiri lakini anaweza kafikia hatua ya kusema afadhali mimi kuliko fulani yule anaswali alafu anafanya kitu fulani sio anamwaga maji tu akajitolea hukumu ya namna kama hiyo kutokana nini kutokana na ujinga aliyokuwa nao kwa hiyo wallahi hakuna watu wanaopata hasara kama wale ambao hawataki kukaa katika vikao vya elimu hakuna watu ambao wanapata hasara kama wale ambao hawana ihtimamu na masala ya kielimu kwa nini kwa sababu wao kuishi vizuri vile dini inavyotaka inakuwa ni hali ngumu inakuwa ni hali ngumu bali wao kuna baadhi ya mambo tu yale ambayo ni dhahiri katika dini hayo ndio ambayo wao wasikie kuwa wanashikamana nayo lakini katika nyanja mbalimbali ya maisha yao itakuwa ni ngumu kwa sababu hataki kupata ile elimu ya sawa sawa kwa hiyo ndio takwa na wakasema baadhi ya ahli elimu kuhusiana na takwa wakasema antaabudu Allah ala nurin min Allah wengine wakasema kuhusiana na takwa antaabudu Allah ala nurin min Allah ترجو ثواب الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله وتخشى عقاب الله وتخشى عقاب الله أن تعبد الله على نور من الله تقوى ni wewe kumwabudu Allah kwa nuru kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wewe kumwabudu Allah kwa nuru kutoka kwa Allah wewe kumwabudu Allah kwa elimu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tarju thawab Allah ukitarajia thawabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala ترجو ثواب الله وكتران ثواب الله وان تترك ما حرم الله نواته الو شاء الله وان تترك ما حرم الله نواته الو شاء الله على نور من الله ونور كتوك الله وإليم كتوك الله سبحانه وتعالى وتخشى عقاب الله نوغوب عذاب يا الله وتخشى عقاب الله نوغوب عذاب يا الله ya Allah wataksha iqab Allah na uogope adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala maneno mengi kuhusiana na neno takwa lakini hayo ambayo tuliyoeleza uh, yanatosha ثم قال عليه الصلاه واتم التسليم والسمع والطاعه لولاة الامور والسمع والطاعه لولاة الامور na kuwa na usikivu na twaa kwa wale watawala kwa viongozi mtu kiongozi anapokuwa anasema umsikilize kadhalika umtii illa fil ma'siya isipokuwa katika maasi illa fil ma'siya isipokuwa katika maasi maasi hata kama kiongozi anaamrisha hawezi kusikika hawezi kusikilizwa na wala hawezi kutiiwa لانه لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق kwa sababu hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi muumba Mola Subhanahu wa Ta'ala ama katika vitu visivyokuwa vya maasi ni lazima kumtii kiongozi kadhalika kumsikiliza yale anayoyasema wa in ta'ammara alaykum 'abdun wa in ta'ammara alaykum 'abdun hata kama akiwa kiongozi kwenu mtumwa abdun bi maana mamluku mtumwa mtumwa mtumwa yakifikia hatua ya kuwa kiongozi khalas inabidi asikilizwe na atiiwe hapa sema wa intaamara alaykum abdun ay swara amira ay swara amira amekuwa ni kiongozi kwenu swara amiran amekuwa kiongozi kwenu ninyi inabidi mumsikilize na mumtii qala baadhi ulama قال بعض العلماء العبد لا يكون واليا العبد لا يكون واليا لكن ضرب به المثل لكن ضرب به المثل لكن ضرب به المثل على التقدير وإن لم يكن لكن ضرب به المثل على التقدير وإن لم يكن قال بعض العلماء ومسمى بعض يا مولماء ومسمى بعض يا أهل العلم العبد لا يكون واليا mtumwa hawi kiongozi mtumwa hawi kiongozi lakini dharaba bihi almathal lakini amempigia huyo mtumwa mfano ala takdir kwa ukadiria kwa ukadiria kwamba hata kama ikifikia hatua ya kiongozi wenu kuwa mtumwa inabidi mumsikilize na mumtii wa illa yakun hata kama mtumwa hawi kiongozi kwao kazungumza kuhusiana na kutilia mkazo swala la kusikiliza viongozi na kuwatii viongozi jambo lao ni kubwa kwa nini kwa sababu watu ambao wanaoongoza mambo ya watu watu ambao wanaongoza mambo ya watu kwa hiyo haifai kuwafanyia baadhi wala haifai mtu kusimama katika mimbar na kuanza kusema viongozi wala si ushujaa wanaofanya baadhi ya watu wanapokuwa wanasimama katika mimbar na kuanza kuwasema viongozi huu si ushujaa bali huu ni ujinga bali viongozi sio kwamba hawakosei la wanakosea na wanapokosea na sisi tukasema kwamba viongozi hawasemi kwenye manabi kwenye mimbar hatuna maana ya kukiri yale mabaya wanayosema hapana lakini viongozi jambo lao ni kubwa viongozi jambo lao ni kubwa kwa hiyo wewe kama unataka kumpa nasaha kiongozi mfuate nenda kakae naye huko aliko alafu mpe nasaha kwa sababu unapokuwa unazungumza mbele za watu kwa sema viongozi madhara yanayopatikana yanakuwa ni makubwa kwa umma wa Kiislamu madhara yanayopatikana ni makubwa kwa umma wa Kiislamu sasa hasa viongozi wa dini ya Kiislamu hata kama wamefikia hatua ya kuwa ni waovu lakini si swala la watu kusema wazi wazi haya ni makosa hayafai waislamu kufanya katika sura kama hiyo kwa hiyo watu napaswa kuwasikiliza na kuwatii viongozi napaswa kuwasikiliza na kuwatii viongozi ama wale wasio kuislamu hatuna nguvu ya kuondoka inabidi tuasikilize na kuatii kwa sababu kwa kuto kufanya hivyo uh, inaweza ikapelekea watu kuingia katika madhara bali mwingine anaweza akawa shujaa yuko kwenye mimba akawa anasema viongozi lakini akisikia atafutwa na akimbia si sasa wewe shujaa inabidi usubiri upambane nao sasa unakimbia ili iweje kwa kuna baadhi ya dawa zinakuwa sio sawa sawa watu wanapeleka zile dawa kihamasa na si kielimu na ndio maana kwa wengi wanalaumu sana maulama wakubwa lakini kwa sababu ya ujinga wao hasa maulama wa mamlaka wanaozungumza maneno mabaya sana na kwaita kuwa ni maulama wa viongozi kumbe wenzao wao wao katika kaida na dalili za kisheria bali wao wanaongozwa na hamasa kwa hiyo wanapoona kiongozi anapofanya makosa basi wao walikuwa wanataka alim asimame na kuanza kumsema yule kiongozi nizikana kufikia hatua ya kumkufulisha kama wanavyofanya wao la hisi dini dini haina sura hiyo dini hii ina dalili na ina maelekezo kwa waislamu sio ni kitu ambacho watu wanajifanyia vile wanavyotaka kwa anasema intamara alaikum abdun hata kama atakuwa kiongozi kwa ninyi mtumwa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahu man yashi minkum hapa aliposema fa innahu man yashi minkum ay tatulu bihi alhayat ay tatulu bihi alhayatu e tatolu bihi alhayat yule ambaye maisha yaterefuka kwake yule ambaye maisha yaterefuka kwake fa innahu man yashi minkum hakika yule atakayeishi miongoni mwenu maisha yakarefuka kwake uhai ukawa mrefu kwake fasayara ikhtilafan kathiran ataona ikhtilafu nyingi fasayara ikhtilafan kathiran ataona tofauti nyingi fil aqidati والمنهج والعمل في العقيده والمنهج والعمل katika itikad na manhaj na matendo pia ataona tofauti nyingi katika hizo sehemu leo itikadi ziko nyingi itikadi ziko nyingi ziko itikadi za ashaira ziko itikadi za mashia ziko itikadi za makadiani ziko itikadi za makawariji ziko itikadi za almu'tazila ziko itikadi za jahmiya ziko itikadi za qadariya ziko itikadi za aljabriya na wengineo itikadi ziko nyingi zinazojulikana katika dunia lakini itikadi sahihi itikadi za ahlu sunna wal jamaa kwa sababu ni itikadi ambazo zinaendana na kitabu na sunna kadhalika manhaj njia ziko nyingi na watu wametofautiana kila watu wana manhaji yao lakini katika hizo uh, manhaji zote ambazo ziko manhaji sahihi manhaji ya sunna wal jamaa manhaji ya watu ambao wanashikamana hadithi manhaji ya watu ambao wanashikamana na manhaji ya wema waliotangulia safu saleh hiyo ndio manhaji sahihi na mtu ili dini yake iwe sawa sawa ni kushikamana na manhaji ya wema waliotangulia والعمل كذلك كذلك عمل كذلك عمل يولد كيش يتونا في نين وهذا حقا نا إلي ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نيكت كذلك فيها زو نبي وامتوم صلى الله عليه وسلم لأنه قال بشيء ووقع وصوبوا يوم يسمى كيف نجم تكيه بالي كذلك هم صحابة قبل وجافك لتكيه تفوتي katika itikadi bali katika amali katika itikadi wale masuhaba ambao walikuwa maisha yao ni marefu walishuhudia itikadi ambayo ilikuwa imeanzishwa na al qadariyah walishuhudia hiyo itikadi ambayo ilikuwa imezushwa na al qadariyah hii itikadi ilikuwa uh, imedirikiwa na akina Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu walipokuja watu kutoka kule Iraq wakaenda kule miji ya Haramain kufika kule wale watu ambao walikuwa wametoka wakaenda kumwelezea Abdullah ibn Umar kuhusiana na maneno ambayo yanasemwa na watu wa huku Iraq kuhusiana na bida ya qadar mpaka ikawa sababu ya Ibn Umar kusimulia hadithi kutoka baba yake hadithi ambayo al-Imam an-Nawawi kaielezea hadithi namba mbili ambayo tayari tumeshaipitia bali bid'a ya al-jabriya pia na bid'a zingine kama ilivyokuwa bid'a ya al-khawarij na wengineo ilikuwa imedilikiwa na maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam sikwambi katika amal mfano kama wale ambao walikuwa wamekusanyika msikitini wakaweka kiongozi katika hali ya kuleta dhikri akawa anasema kabbiru mia semeni Allahu akbar mara 100 wa hakadha ni ikhtilafu ambazo zilikuwa zimedhihiri katika amali bila ambazo zilikuwa zimedhihiri katika matendo sasa fikiria wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo bida katika itikadi ziko ngapi bida katika amali ziko ngapi nyingi sana nyingi zisizokuwa na mfano lakini hakadha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo baada ya kusema haya maneno mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba ameelezea matatizo yatakayokuwa yametokea baada yeye kuondoka katika dunia lakini sasa ili watu wabaki kuwa salama ili watu wabaki katika dini ya sawasawa inabidi wao katika hali gani Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema fa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ni juu yenu kushikamana na mwenendo wangu ni juu yenu kushikamana na sunna zangu wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin na sunna za makhalifa wangu waongofu السنة نين سنة قال ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد amesema ibn daqiq al-aid kuhusiana na neno as-sunna anasema as-sunnatu at-tariqatu al-qawima as-sunnatu at-tariqatu al-qawimatu at-tariqatu al-qawimatu allati tajri 'ala as-sunan التي تجري على السنن وهو السبيل الواضح السنه الطريقه القويمه التي تجري على السنن لأن سنن الطريقه القويمه نجيا الينيوكا نجيا سواسوا التي تجري على السنن أبين inapita السنة ambazo amekuja nazo mtume sallallahu alayhi wasallama wa huwa sabilu alwadhihu nayo ni njia ya wazi nayo ni njia ya wazi hiyo ndo maana ya sunna na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa alaykum bi sunnati ni juu yenu kushikamana sunna zangu hakuishia hapo tu akasema wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin na sunna za makhalifa wao ndio maana watu nasema sisi inatupasa kushikamana na manhaji ya wema waliotangulia kusoma mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anasema fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin sasa wale wapotevu wale wasioelewa mambo wao wanasema ah, bwana sasa mnakuja kuzungumza habari za kufuata masahaba wakati mtume sallallahu alaihi wasallama anasema nimekuachieni kitabu na sunna fuateni kitabu na sunna kushikamana kitabu na sunna hamtopotea lakini unasahau kwamba hicho hicho kitabu na sunna kinaelekeza juu ya kuwafuata wema waliotangulia hicho kitabu na sunna kinaelekeza kuwafuata wema waliofanya waliotangulia lakini hii ni elimu ya sathia mtu anakuwa anasoma juu juu tu kila anachokijua basi atakuwa amekijengea hoja na hii ndio kawaida ya watu wa bidaa watu wa bid'a wanakuwa wanastadidi na baadhi ya adilla na zingine wakawa wanaziacha imma kwa kuto kujua au kwa sababu ya hawa ya nafsi zao imma kuto kujua au kwa sababu ya hawa ya nafsi zao kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao lakini ahlusunna sunna wal jamaa wao wanakuwa wanafanya istilali kwa dalili zote ambazo katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hawafanyii kazi baadhi ya dalili na kuacha zingine lakini watu wa bid'a wao wanafanyia kazi baadhi ya dalili na kuacha dalili zingine na watu waliopotea pia wanafanyia kazi baadhi ya dalili na kuachana zingine na watu waliopinda pia wanafanyia kazi baadhi ya dalili na kuachana dalili zingine wa hapa kwa hiyo sio kwamba wale waliopotea hawatoi dalili kutoka katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hapana wanatoa dalili kutoka katika Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wanakuwa wanafanyia kazi baadhi ya dalili na wanaachana zingine au hizo dalili wanazozifanyia kazi wanaleta njia ya kuifanyia dalili isiyokuwa sahihi na ndio maana huwa tunasisitiza watu wasomi kwa watu ambao wako sawasawa wasomi kwa watu ambao wamemakinika katika elimu na si mtu kujichukulia elimu kwa kila mtu bali hata mawaidha sisi hatushauri kumsikiliza kila mtu tunashauri kuwasikiliza watu ambao wako sawa sawa kwa nini kwa sababu katika hii dini wazungumzaji wengi kuna watu ambao katika manhaji sahihi na kuna watu ambao wamepinda hata kama shekhe fulani aliulizwa kuhusiana kwamba bwana hili neno kupinda vipi ya akasema kwamba ah, hii kupinda maana kwamba wewe unamsema mwenzako hayuko sawa sawa kwa hiyo utajijuaje wewe uko sawa sawa kwa hili neno halifai kumwambia mtu amepinda hamna kama mtu amepinda tutasema mtu amepinda hakuna mashaka katika hilo na wala haina maana sisi tunaposema hivyo tunazitakasa na kuzitukuza nafsi zetu na na kuonyesha kana kwamba sisi tumeshaingia katika pepo kwa sababu wenyewe wanasema kwamba ah, basi wale tayari umeshajiona umeingia peponi haina maana hiyo haina maana kwamba mtu anapokosea asiambiwe kwamba umekosea haina maana mtu anapokuwa amepinda asiambiwe amepinda kwa sababu hii dini yetu sisi ni ile dini ambayo inamwambia aliyopatia umepatia na aliyokosea umekosea sasa madai ya watu kusema kwamba bwana sisi tumeachiwa na kitabu na sunna tu inatosha haya kwa ufahamu gani ukisema kitabu na sunna vinatosha ndiyo kweli vinatosha lakini kwa ufahamu gani kwa ufahamu wako wewe anasema adhu alaiha binawajidhi adhu alaiha binawajidhi shikamaneni na hayo na hizo sunna kwa meno ya magego kwa meno ya pembeni ambayo ndio yanang'ata kiuhalisia ah, meno ya pembeni ndio ambayo yanang'ata vizuri ama meno ya mbele haya hata kama ikiondoka mtu ataendelea kula nyama tu lakini akiondoka yale pembeni ah ale wapi nyama bana kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shikamaneni na hizo sunna zangu na sunna za masahaba zangu kwa meno ya magego lakini sunna kama sunna si miili wala si kitu ambacho mtu anaweza kangata kwa maksudi yake ni kinaya an shiddati tamassuk biha kinaya an shiddati tamassuk biha kinaya an shiddati tamassuk biha hii ni kinaya mtu kufikia upeo wa kushikamana na hizo sunna kinaya ani shiddati tamassuk biha kinaya mtu kuwa na shida ya kushikamana na hizo sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za masahaba zake anasema wa iyyakum wa muhtathati al-umur na jiepusheni jitengeni na mambo ya uzushi alivyosema واياكم ومحدثات الامور اي ijtanibuha ijtanibuha kaeni nayo mbali hayo mambo ya bid'a kuweni mbali na hayo mambo ya uzushi fa inna kulla bid'atin dalala fa inna kulla bid'atin fi dinillahi fahiya dalala hapo ni wasema fa kull fa inna kulla bid'atin dalala ay fa inna kulla bid'atin fi dinillahi fahiya dalala fa inna kulla bid'a hakika kila bid'a fi dini la katika dini ya Allah fahiya dhalala ni upotevu kila jambo la bid'a katika dini ya Allah ni upotevu kwa hiyo bid'a imma iwe katika dini au iwe katika mambo ya dunia bila tunayozungumza sisi ni ile ambayo inakuwa katika dini na si katika mambo ya dunia ikhtiraat mambo ambayo yanayovumbuliwa katika dunia sisi hatuwezi kusema bidaa sasa wale watu wa bidaa wanaoambiwa kwamba jamani kitu fulani mnachokifanya bidaa wao wanasema he kama bidaa mbona na nyinyi mweze kabati basi kwani bati nazo si bidaa wana wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na bati ah ndio maneno gani ndio wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na bati kwa hiyo kuna mtu aliyesema kwamba bati ni dini hii ni katika ikhtiraati za dunia magari tuendesha ndiyo katika ikhtiraati ambazo zinapatikana katika dunia hatuwezi kusema bid'a sisi tunazungumzia bid'a tunazungumzia bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ama katika mambo ya dunia la kukiwa na maslaha watu wataruhusiwa kutumia ama katika dini wewe hautaruhusiwa kufanya chochote isipokuwa mpaka uwe na dalili kutoka katika Qur'an au katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo watu wasio wanachanganya mambo watu wasio wanachanganya mambo tunapokuwa tunaambia kuhusiana bid'a si tunakusudia mambo ambayo yanaitaallak na dini mambo yanaitaallak na itikad mambo yanaitaallak na ibada mambo yanaitaallak na manhaji katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sisi tunaposema bid'a hatukusudii kila kitu ambacho hakikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam tunakusudia kile ambacho hakikuwa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika dini Kama katika vitu vingine la hakuna tatizo na ndio maana sasa hivi tunaendesha mapikipiki hayakuwa wakati huo tunapanda magari hayakuwa wakati huo tunajenga majumba kwa kwa matofali ya sementi ah tunaweka tairi na mfano wake huko vyooni huko watu mtu atengeneza anavyotaka hivi ndio vikao wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini min umuri dunia ni katika vitu vya dunia hakuna bid'a katika vitu vya namna kama hii lakini wewe unapokuwa unafanya ibada yako ukaleta mambo yako tutakwambia umeleta bidaa kwa nini kwa sababu dini haitakikani isipokuwa iwe katika ile hali ambayo ilikuwa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallama ndio maana Imam Malik Imam Dari al-Hijra yeye ana maneno yake ameyazungumza kuhusiana na mambo ya bid'a akasema man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا من ابتدع في الاسلام بدعه من يكوزوش katika dini ya Kiislamu bid'a yaraha hasanatan na kona hiyo bid'a kuwa ni mzuri faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala itakuwa amedai kwamba hakika Muhammad amefanya khiana ya kufikisha ujumbe aliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala lianna Allah yaqulu kwa sababu hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema alyawma akmaltu lakum dinakum leo nimekukamilishieni dini yenu kwa hiyo dini tayari imeshakamilika fama lam yakun yawma idhin dinan kwa hiyo kile ambacho hakikuwa hiyo siku kuwa ni dini siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema haya maneno kitu ambacho hakikuwa hiyo siku ni dini fala yakunu liyawm dinan hakiwezi kuwa leo dini yani na leo kadhalika hakiwezi kuwa dini na ndio maana tunasema kuwa dini ni ile dini ambayo ilikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallama na wakati wa maswahaba kitu ambacho wakati huo hakikuwa dini leo hakiwezi kuwa dini abadan abadan kwa kitu ambacho kinafanywa nje ya misingi ya dini hakichwa hata kusema kuwa ni bid'ah bali kitazingatiwa kuwa ni bid'a na yule mtu ambaye atakayekuwa na manhaji potofu ataambiwa kwamba manhaji yako sio sahihi yule ambaye atakayepinda ataambiwa kwamba wewe umepinda na si kinyume na hivyo hadhihi hiya da'watuna hii ndio dawa yetu mbo sisi tunaifanya wala haina maana kwamba tunazitukuza nafsi zetu wala haina maana kwamba sisi hatukosei yani katika matendo yetu la tunaweza kukosea kama binadamu lakini tunajitahidi kadri ya vile tunavyoweza kubaki katika dini sahihi dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hizi ni taarikati chache ambazo tulikuwa tumeziandaa kwa ajili ya hii hadithi ya 28 insha Allah wiki ijayo tutaendelea na hadithi zinazofuata